pet pe O stamen, an dom da dremen gwan. A pet a jonjit deus a rezo e pign, ar e? me gwelleg rezo an dol. Ya, a remez o glan. Pe Kan lur. Gal ran se an e Ya, ma peus c'hoan. Pet a O stamen, un an dom da dremen ur gwan. A pet a jonjit deus a rezo e pign, ar e? me gwelleg ganin a rezo an dol. Ya, a zo o glan. Pegemañ Kanlur. Kan-nur. gala e-se an e-vlas. Ya ma pas